Every woman has a story one of courage, resilience, and change. Some fought for truth, some lifted a nation, some built something bigger than themselves, but none of them waited for permission to be heard. This Women's Month, the Pod Network, in partnership with Hit Productions, honors Filipino women who spoke up, stood up, and changed the game. Because women who talk know how to listen. This is Hear Her Story. Santa Nina Rasul, a woman who made history as the first Muslim Filipina senator. At a time when representation was scarce, she fought for the voices of women, the marginalized, and the underserved. Through legislation, she championed literacy, pushing for education as a foundation of empowerment. She proved that leadership is not just about power, it is about lifting others through knowledge, understanding, and inclusion. Because progress must be for all, or it is not progress at all. This is her story. This Women's Month, we celebrate voices that inspire. At the Pod Network, together with Hit Productions, we're proud to share these stories because every woman's journey deserves to be heard. Because women who talk know how to listen. So, so yung mga nagtatrabaho ng matino, tapos kokontrahin lang ng mga politiko. Yes. Kasi nagpapalakas, no? Oo. Mm. Kasi election. Kasi ang laki na ng riding community. Lalaki. Laki. Malaki. Ang laki. Ang laki. Di ba yung ano sa Angkaser na nakita niyo rin? Yung sa video, oo, yung, ano, yung hinarangan nila. Siga-sigaan sila. Bawal yun eh. Bawal yun. Ngayon, if you're going to have a motorcade, kung gagawa kayo ng motorcade, you need to have a permit. Bawat locality na dadaanan na, ah, hindi lang ano yan, hindi lang isa. Oh, eh, may permit ako sa Quezon City eh, eh nasa Marikina ka na, for example. The Pod Network Entertainment. Nag-asawa. seryoso mo ngayon, James. Live tayo ngayon. Ay, hindi tayo live, pero video episode ito. Yo, good boy pa tayo. Hindi tayo good boy dahil marami tayong kakastigungin mga kamote riders. Shout out din sa mga riders na listeners natin today. Na sumusunod sa batas Grabe ko. na hindi nagsusuperman Oo naman yan. sa marilaki at bigla na lang mamamatay. <laughs> Sana sa EDSA may Superman lane eh. <laughs> eh. Welcome to the Cool Pals! Episode 796. Exclusive. On Spotify and YouTube. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. End Bam, bam, bam, bam, bam. Para si Babalo na. Ay! Ay ano pala? Ano Pinaralisan mo kayang boys to men. <laughs> <laughs> Uy, bakit naman end of the road? Kaninong road ba ang mag-end hmm. ngayon? Aba, eh, kaya nga nandito at uh, humingi tayo ng tulong sa ating guest ngayon para malaman kung end of the road na nga ba ng EDSA. <laughs> <laughs> na, in-spearhead din niya. Kaya kasama natin ngayon dito si Colonel Bong, Bong. de Briha. Oh. Right. Maraming Thank salamat, you. Cool Pals, for having me around again. Ang honorary Cool Pals na... Uh, dahil, uh, Ang takbuhan eto, natin. Oo. Uh, mm. Takbuhan natin kapag nahuhuli tayo. <laughs> Hindi yan, ah, never nangyari. Hindi natin nagamit yan, Ah. Wala eh, kasi pa, wala pa. Si Sir Bong yan. Wala kasi doon talaga tayo tatapo kasi magsiseminar tayo. eh. <laughs> oh. Kasi James, nagpapatiket talaga to eh. Na-experience ka na. Nagpatiket to ng maayos. Mm. Oo. Sa sobrang honest ko, sila humindi eh. <laughs> Sir, <laughs> hindi pala, hindi, ganun talagang gusto namin talaga yung suhol. <laughs> Ang kapal pala itong ticket namin, hindi ko pa nagagamit. Oh. Ayan, Sir, Sir Bong, uh, maraming salamat po at uh, dapat po ay uh, Viva Max sa uh, artist. dapat po ay si Asi Acosta ang uh, ano, kaso. Dapat. Message yung si Asi para matuloy. Oo, pero wala nang mas maga, mas uh, after utusan, gagawin nila yan eh. <laughs> after Asi Acosta, siyempre sino pa mga isip natin? Colonel Bong Limon. <laughs> Parehong maganda tingnan sa calendar. Man. <laughs> yeah. Oo, oh, diba? Pwede naman Asi muna. Siniptahan nyo rin ako dito. Sir, kamusta na po? Uh, kamusta ang uh, buhay-buhay natin? Mabuti naman, uh, I'm with traffic education right now. So, ang basically primary job natin is to train, ano? So, right now, meron kami mga bagong enforcers na tinitrain aside from the regular driver seminar na ginagawa namin. Hmm. So, uh, Mahirap, sir, mag-recruit ng willing... It's hard kasi ano eh, ang baba ng sweldo eh. Ah. So, Magkano po ba? Pwede mong malaman yan. Well, uh, per hour kami. So, ngayon, 720 per hour. Per hour? Ah, per day, per day. Ah, I mean, per day, per day. Ah, 720 per day. Per day, minimum sa Metro Manila. I think a little bit more than minimum yan. Mm, 650 minimum oh, eh. tayo. So, Tapos mumurahin so, ka pa ng mga... Oo, totoo yun. Aside from the mura, yung init, yung ulan, alikabong uso. Pa ng mga... Correct. Tumata, tumatakbo. Ganyan. Motor, eh, no? Anong, ano nyo, anong uh, napanood nyo ba yon Sir Bong? Yung, yung binalikan na enforcer? Yung sinuwag ng motor? Oo. Oh, oo. Oh. Oh, well, that happens, ano? Uh, actually, in my time sa MMDA, during my, uh, yan, sa enforcement, ano eh, may, ilan na ba yung, isang Metro Aid, tapos isang enforcer na sa gasaan. na, po? ano, fatal, ah. Fatal. Kotse po ito? O Hindi, yung, yung isa, yung enforcer, ano eh, uh, armored car. Ha? Huh? Oh, coming, blind spot coming, kaya? Eh, well, partly blind spot and partly speeding. Hmm. So, packet siya ng ano, ng, ng Cubao Tunnel. So, northbound, papunta Quezon Avenue. Hmm. Pag akit niyan ganun, nag-serve siya sa right, eksakto, nandun sa split yung ano namin, yung enforcer namin, tinamaan niya. Ano ba sir mandato pagdating sa armored car? Kasi parang uh, hindi above the law or may hindi. mga privileges sir? Hindi. Ang, ang usapan dyan, kasi lalo, lalo na kung may pera, no? so talagang uh, priority yon Lalo na kung may laman sila. Kasi baka mamaya ma-hold up o ma what not. Ang ano talaga dyan is pag uh, may violation, stop ka pa rin. Mag-stop ka and then dapat meron ka ng Xerox copy ng lisensya mo at saka ng ORCR. Para ibibigay na lang po. Tas, I- ano, ano, lang. ibibigay mo na lang, then you can go. Ah. Bahala nang mag-trace dun sa company kung saan nakaregister yung sasakyan. Tsaka sino yung, ano, yung driver na kailangan iano. Pero kung walang laman, hindi hindi kailangan. Ilang seconds lang ba dapat ano, papatigilan ng ano, Kailangan, Ang- mayroon bang protocol na gano'n? Meron. Ah, sa amin, ang apprehension should only last for 3 minutes. Natikitan mo na. para sa armored car? Sa lahat. Sa lahat. Sa lahat. Mm. Oo. Yung apprehension protocol namin is only 3 minutes. So, kailangan sa 3 minutes na yon masabi mo na yung mga negotiation piece mo. <laughs> Sir, di naman. Oo, nakalimutan ko eh. <laughs> Hindi ko na makalaman. <laughs> May tawag kami doon, tagubilin. Ano? Tagubilin ang tawag. So parang it's yung dialogue mo. So from greeting, uh, tapos Howdy, explaining. Sir. Howdy. Uh, Paano po ang greeting dapat? Usually in Tagalog. Magandang, Magandang umaga po, Yes. ah, sir. Why you say? <laughs> Sir, alam kong maitim ka. Ay, <laughs> Ganyan talaga Oo. mag- Wala sa kutis ninyo, ha? Ah. <laughs> Wait, So, una yung ah, Greeting. Magandang Yes. umaga po. Then Ginoo. introduction. Ako po si Enforcer Yes. Karaan. Yeah. Uh-huh. Then the reason of, for apprehension. Kupal po kayo so <laughs> kayo po ay nagbeating the red light, Correct. maaari hubang makuha ang inyong lisensya? Ah, yeah, we we say pwede ba bang mahiram? Mahiram. mahiram. Kasi doon kami nagkakaroon ng problema minsan yung pwede bang makuha yung lisensya mo yung ganun? Because it connotes confiscation. Eh. Ah. Di ba? So, <coughs> usually, kasi doon. Pag... Oh, usually doon tumatagal eh. Pag sinabi mo na ng kunin ko yung lisensya mo. So, parang ang, ang connotation is kukonfiskay mo ang daming argumento doon. Eh, we do not want arguments anymore. Kaya nga minsan, ayaw magbigay ng lisensya, I will assume na wala kang lisensya. So titikita na kita sa plate number. Na walang lisensya. Wala, wala kang lisensya. Eh, walang plate uh, number. Nibiru. Ah, uh, uh, pwede conduction kung may conduction sticker. Mm. Ayun. Nahirap kasi pag sinabi pa rin manghira, mahiram, parang yun pa rin eh, iniisip po pa rin ko. Kaya yun, patingin na lang po, patingin nga. Ah, hindi, hindi pa pwedeng patingin. Eh. You need to get hold of the license eh ka para ma-authenticate mo kung legit o hindi eh. Ano kasi ang daming peke eh. Ayan, pa- paano po mo malalaman ng original? Iniilawan eh, nakikita. Yes, one once the light, yung blue light. Kasi yung lisensya natin, kung, kung if you will ano expose it sa blue light, makikita mo yung ano yung agila. May agila 'yon eh. Ah, Ah, so may picture ng hindi agila. tigre? Grabe naman to. Eh, ano yung lisensya mo, kung Last, last time na nasa enforcement ako, agila pa ginamit eh. Di, di, di. So, So, meron nun. Then, Ito ba ay premonition? <laughs> and then, pag kinapa mo yun, there are certain portions na embossed siya. So, laser printed ang tawag doon. So, pag uh, kinapa mo, kailangan magaspang kasi mm-hmm. laser printed siya eh. So magaspang. Pag hindi magaspang, most often than not, peke yon. Then, yung picture. Kasi kadalasan ng peke, lalo-lalo sa Facebook, hindi ka na picture eh. Papadala mo yung picture mo. Mm-hmm. Then, preprint nila. So, may kita mo off din yung picture mo. So, lalong-lalo na. <laughs> Halatain, eh, no? Kasi kasama niya yung buong pamilya niya. <laughs> Ang background mo, Disney lang. <laughs> Disney. Lisensya eh, to ah. Eh, lisensya. Profile picture yung ginamit eh. So pag ano na yun, makikita mo peke, ah, wala na, hindi na namin sinusole yun. Confiscated na yun. Ayun. May may nakita akong enforcer. Magaling mag-explain yung enforcer eh. Hinuli yung hinuli yung Grab driver ko. Sabi niya, ah, "Pairam sir ng lisensya mo, hindi po confiscated. Titingnan ko lang." Oh, Maganda. Ganun ganun din. mo. Ah, kasi most, like what I've said, ah, lahat ng argumento minsan nagsisimula sa pwede ko ba kunin yung lisensya mo? Hmm eh, akin to eh. Pero lagi namin sinasabi na ang lisensya is only a privilege, not a right. So, based on the ano procedures yan, pag kumuha ka ng lisensya mo, sinasabi yan na pag there's a lawful, uh, author, if there's authority who is lawfully asking for your license, you need to surrender it. So, pag hindi mo sinurrender, uh, yun may problema yan dahil it's only a privilege. It's owned by the government actually. Meron ba, Sir Bong, ng mga violations na kukumpiskahin ng iyong lisensya Pwede. at yung hindi naman ibabalik din? Most most of the ano violations kailangan ibalik, no? Hindi kami nagkukumpiska. Pero pag may aksidente, is one. Mm. Pangalawa yung reckless driving, no? Uh, i-kumpiskahin namin yon para ipa-seminar ka. So makukuha mo lisensya mo if you you've undergone the seminar. So yun yung mga instances na kinukumpis ka So, yung mga beating the red light, okay lang yan. Hindi, okay lang. Unless napatungan ng reckless. Ano? Halimbawa, talagang yung Beating the red light tapos paatras. Alam mo nang... <laughs> yung talagang reckless yun. Ano, Fast and the Furious. <laughs> reckless talaga yun. So, yan. Tapos pag nakita ng enforcer na pagewang-gewang ka, na yung alam mo ba yung nagda, nagmamaneho ko na overspeeding na tapos change mm. yung swerving uh, left and right ng lane. Yeah. Parang Pwede kang nahabol. Uh, yes. Oo. Ang lasing eh, no? Paikis-ikis. Minsan, arrogant driver. No? Yung nakikipag-argumento ka, wala ka naman sa lugar, alam mo naman mali ka. You're just trying to intimidate yung mga enforcers. Uh, pag inano ka, inarrogant driver ka, pwede kang iyan ng anong seminar. So kinukumpis ka nila. Dapat nga hindi ganoon eh. Dapat talagang mas maraming, mas malaki pa instance na pagmabait ka sa enforcer. Papalampasin Correct. Yan. Papalampasin. Pagbibigyan. Correct. Hmm. okay lang ba yun, sir, pag pinalampas ka ng... Warning. Yes, yes. Uh, actually, ang apprehension naman, hindi lang siya punitive. Eh. Yun ang inaan namin. Uh, yung principle of deterrence, one is preventive, second is persuasive. Yun yung pakiusapan. Ano? Or pag ikaw, uh, papagsabihan kita, alam ko naman na you will alter your behavior. Next time, hindi mo nagagawin. Pero pwede na yung warningan na lang kita. Then, yung part lang yung punitive. Uh, kung matatandaan nyo dati, di ba, sinasabi nila, uh, trap to, trap to, mag-ingat kayo dito, may trap dito, yung mga enforcers, di ba, nagtatago, biglang lalabas. Uh, inano namin yun eh. Dahil it's not part of our enforcement procedure. Ang inaano namin is preventive. Halimbawa, uh, bawal yung pakaliwa, bawal dumiretso, no? So, doon ka pumwesto para pag nag-go, yung mga sasakyan dito, kakaliwa talaga at hindi didiretso, no? So, you're preventing them from committing a violation. So, yung preventive portion. And then, yung pag nag-commit, hindi naman necessarily na tikita mo agad. Pero pwede mong warningan, no? Uh, sir, ito pong ano, anti-destructive uh, destructive driving act 5,000 po ito. Uh, ah, maari po kayong makaaksidente dito pag wala po yung attention nyo sa kalsada. Eh, baka ma- mapahama ko kayo, maka, makasagasa kayo, maaksident, makaaksidente kayo or kayo maaksidente. Both ways talo po kayo. So, we explain it to them. During my time sa EDSA, I introduce you on eh, apprehension with re-education. Hindi lang kita hulihin, saset mo na kita kasi... Paano yan lalampas ng 3 minutes yan? La, la, well, yon May, la, nat, natikita na within 3 minutes. Okay. Pero bago ko ibigay sa iyong ticket mo, tsaka yung lisensya, babalik, babalik ko. Sasabihin ko sa iyong road safety concern. Kasi if if this develops uh, to a bad habit, yun ang problema natin. Kasi nagkakaroon ng, unang-una nagkakaroon ng negative reinforcement na akala niya lahat ng violation pwedeng pagbigyan. No? Uh, meron din yung uh, yung sa seminar nga eh, uh, four, or more, four or more violations yun eh. Kaya kasi na seminar. So, ang lagi ko sinasabi sa kanila kayo, biktima kayo ng maling akala. So, hindi nila ako, bakit yung maling akala? Eh, kasi akala nyo walang enforcer. Di ba? Eh, you, you continuously uh, violate traffic rules and regulations, akala nyo walang enforcer. Dahil wala lang bantay. And then suddenly merong enforcer, hinuli kayo. So ang ibig sabihin na to, maaring you have committed so many violations before till the time na dumating yung enforcer at hulihin kayo. Kasi nasanin na kayo ng ganun eh. Di ba? If you're familiar, sayang wala din si GB sa Kamuning, Kames Kamuning. Yung mga jeepney dyan, pagtawid, magsasakay dun sa kanto. Ah, Mag, oo, magtatambay so yan. Oh, tatambay yan, mm. 'di ba? So nagta-traffic tayo, 'di ba? So ang gagawin ng ano kung kung walang enforcer, laging ganoon ang ginagawa. And then suddenly may enforcer, marami ka mauhuli doon just because of that. Mga putong ino ninyo. <laughs> At isa pa, yung mga nabanggit nyo sir kanina, yung mga nag-aabang na mga traffic enforcers yes. rather than preventing yes. the violation. Putong ino ninyo, mga basic <laughs> TP. Oh, huwag ka magpangalan na ano Hindi, meron kasi ma- ma- notorious yun eh, yung Meralco Ab, tsaka ano. Uh, Tsaka Ortigas ba yon? Meron. Tsaka dito ah. yung nirereklamo yung dalawa ni GB yung Kirino. Yan, oh. Kirino. Isa pa yan. Yung sa Osmeña yes. at Kirino. Yung mga mani- sa Manila eh, TPMO naman. Yung tatlong lane. Ayun ba yan? Oo. Mm. Parang ang luwag-luwag. Ang daming lane. Parang isa lang ang lane para dumiretso ka. Oh. So, tatlong lane yung para sa kaliwa. <laughs> Tama. Kung mali ka, ano ka, huhulihin ka dun sa Nakaabang kabila. Lang. But actually, uh, dapat talaga yung mga motorista rin ma-educate. Ano? Kasi hindi ka basta-basta pwedeng hulihin. Lalong-lalo na kung walang road markings. Yes. How will you know, di ba? Hmm. Tapos parang tsambahan lang. Enough ba yung traffic light? Kasi traffic light lang yung meron doon, sir. Eh. Uh, hindi. Kailangan road markings. Kailangan may road markings at saka may uh, traffic signs. Ano? Kasi anong i-charge sa'yo? Ang violation mo is disregarding traffic sign. So, the question is, where's the traffic sign? Oh. Tsaka, dapat kasi yung road markings nakakatulong yan in advance dapat may kita mo na kung saan ka dapat pumuwesto. Yes. Yung lane direction markings natin, uh, meron yan sa kalsada, pavement markings ang tawag doon. But before the pavement markings, meron traffic sign yan dapat ahead of the, ano, of the pavement markings para alam mo kung saan kalilinya. So sasabihin niya ito kaliwa, left turn only, ito left at saka diretso, ito diretso lang, ito pa kanan or ito diretso at pa kanan ano. So all of these things in anticipate mo kung sa kalilinya. Hindi yung kasi pagdating mo doon, hindi mo na makikita yung pavement markings lalo na kung traffic eh. Opo. So kailangan makita mo ahead of time kung sa ka pipila. Paano pag yung traffic sign sir ano, uh, hindi mo na mabasa? O kaya nababalutan ng halaman. nangyari. Oh, ah, yes, yes. Totoo yan. Pero oh. pwede mong ireklamo rin yon. Hindi ko nakita eh. That happened to me one time. Yung, yung una at huli kong, well, I hope huli na yon ano? Yung una kong huli, ganun din eh. Ah, Nahuhuli ka. oo, nahuli Parang ako. nasa-surprise din. Nakaka-surprise <laughs> Hindi, yun nga. the- The same thing sinasabi ni Muman kanina na na hindi ko nakita yung sign. Bakit? Ang liit, hindi siya standard and then kinabit sa puno. So hindi siya hindi mo uh, standard. Eh. Hindi hindi siya standard oh. sign. Hindi mo makikita, hindi reflectorized, di ba? in short nakatago, 'di ba? So paano mo makikita? So it, parang it serves as a trap. So 'yun ang 'yun ang problema noon, no? Ngayon, standardized na lahat ng mga traffic signs natin even before we we reroute or ano, may mga traffic signs kami, hindi na yung ano, tarpaulin tarpaulin na lang, talagang Oo. metal na reflectorized. May may ano, may ad pa ng motel sa ilalim. <laughs> Oo, yung Kasi ano, sponsored eh. Hindi mo Bakit? siseryosohin yun eh, di ba? Yung no parking, sabay. Yung mm, hotel, motel, yung motel na lang. Hindi <laughs> mo siseryosohin, hindi mo alam kung galing talaga sa city o... Pwede ba yun, sir? Ah, yung U-turn nyo ay sponsored by Sogo? Eh, hindi kami, sa amin hindi pa pwede. Pero may mga local na they kasi. allow. Eh. They allow it. Meron sa ano eh, sa Felix Avenue, sa may... Ano. Akala ko sa loob ng motel. <laughs> meron talaga, dun sa Felix Avenue, dun sa oh. may Santa Lucia. Uh. Yung left turn nila ay exclusive lang para sa mga papasok ng Sogo. Oh yeah. May ganun? May ganun. Meron. meron. Hindi ko alam yan. Ipicturean ko sa inyo. Huwag malupit Marcos yan. Marcos Highway ha? yun. Ah, sa Felix, ah, Imelda Ab po. Ah, Imelda Ab. Oh, okay, oh, okay. So pagka hindi ka pwedeng mag-U-turn doon or hindi ka pwede kasi exclusive lang yun sa mga papasok ng parking ng Sogo. Ano yung enforcer doon? Nakasogo rin. Na, <laughs> Hindi walang enforcer Wala. pero nakalagay doon exclusive. Ah, wala naman traffic light. Wala pong traffic. Baka dilagyan pa ng traffic light, mahal yun. <laughs> Ang uh, pula nila ay puso. <laughs> Alam mo yung ano, mga nabanggit ni Sir Bong yung mga nagdi-disregard ng sign, yung mga dumadaan sa Marilakin. Kasi parang hmm. feeling ko doon, kunyari nakita nila ano, uh, ito sigsag to, parating na. Mm. Mas na parang na, mas na-excite pa sila kasi kung makikita mo yung mga ito na napapansin ko lang dun sa social media din. Yung parang gustong gusto si gustong gusto nilang nakaporma sila pag dumarting sa pakurba kasi may mga nagpipicture. Correct. Para ang nangyayari, uh, parang wala na silang paki doon sa ano sa traffic safety. sign o sa safety. Basta ang ano nila, ang forma nila, <laughs> pag napitikan sila, maganda. eh maganda. Oo. Oh. Di ba na sumemplang after Oo. mapitikan? Oo. Sa case ng Marilaki, feeling ko dito nakasama ang Sokmed eh yung sa pagpapalaganap mm. nito. Sino ba ang may mm. kasalanan diyan tingin niyo, Sir Bong, dyan well, sa Marilaki? Uh, I always say na yung ano, di ba, every ride is a responsibility. So, ikaw bilang rider, responsibilidad mo yan. Well, uh, yung mga photographers, yung mga vloggers, distraction siya. Pero kung magpapadala ka sa distraction, eh kasalanan mo pare kasi ikaw nasa Manubele. And besides, yun nga, pag nadisgrasya ka, unang-una, ikaw ang magsasuffer. And then may collateral damage sa mga tatamaan mo, no? So responsibilidad mo rin 'yon. Uh, well, kung nakasama yung mga vloggers, in a way, yes, kasi naging bold yung mga ibang riders eh. Just for the, ano, uh, just for profile picture or magandang kuha, di ba? Magandang pitik kung tawagin nila. Eh, nagiging bold na sila. Unang-una, no hands lang sa una. Then mamaya, uh, meron ng Uh, meron ng nagsusuperman, di ba? Meron ng bago ngayon, talikod man na tawag nila eh. Aba, talikod man. So, tatalikod. Yung patras sa red light kanina. Tatalikod, <laughs> oh, tatalikod talaga habang nagra-ride, tat, uupo na nakatalikod sa motor. Ay, ay, ay, kabo, sabi ko nga sa'yo, eh, beyond kamote na yon Ano? <laughs> Hindi na natin alam kung anong tawag doon. Lahat naman yan papunta sa ano eh, kakatok ako sa inyong mga puso. <laughs> Ano, Gcash ano, number na kasunod eh. Gcash number. Yun nga yun. Or Paymaya. Yun pa mismo yung nakakapikon doon, yung parang kagaguhan niya, tapos ngayon manghihingi ng tulong dahil na aksidente, no? Oo, ang sarap din matuwa. Kahit yung ano eh, no, walang walang natuwa ay walang nakisimpatya doon sa namatay. Hindi natu hindi walang natutuwa naman sa may naaksidente pero yung simpatiya nawawala. Linawin natin, Correct. okay? Hindi actually natutuwa. <laughs> yung mga netizens natutuwa eh. buti nga, no? Ganun pa yung ano nila eh. Parang at mabawasan na ng isang ano, o sige, Oo. Superman pa. Meron ba tayong video diyan yung ano, super nag-Superman sa Marilaki? Si, tingin niyo, Sir Bong, hindi na mawawala yung ganito, no? Well, mawawala if we will try to ano to enforce talaga no na may tatao doon mag-enforce. Kasi yun ang problema eh. In enforcement, ma-alter mo yung behavior if there's a consistency in enforcement. Kung ang enforcement mo ngayong araw lang na to, then mawawala ka na dalawang linggo, mm-hmm. then babalik ka isang araw na naman, then mawawala ka na naman. Yung walang consistency, eh, na, na, ano, napapattern ka na rin ng mga kamote. So pag alam nilang ano no, ah walang operations siya ng gabi dahil tapos na yung duty niyan. Then dito tayo lalabas dito tayo mga kakarera and all that. So ganoon din, di ba? So we need to yung tinatawag naming certainty of fact, no, na ibig sabihin pag nag nag-violate ka, mahuhuli ka. So may consequences yung bawat uh, misbehaviors mo. Eh, Na, naisip pag, ko eh, bigger fines. Ang inaano ko naman pag bigger fines, baka mauwi naman sa corruption, lalo na sa LGU. Totoo yun. Actually, uh, yung sa principle of deterrence, sa fundamentals of traffic management, uh, hindi rin ano yung ano eh, deterrence yung ano yung bigger yung fines. bigger fines kasi kahit ano mura lang yan pero consistent ka, mas masakit eh. Mm. Yung halimbawa araw-araw ko mahuli, No? So, titino, eh, titino, titino, di ba? Death penalty po. Bigat ah. Habang ano pa, no? Habang parang ano, Squid Game. <laughs> yung biglang may sniper lang. uh, <laughs> alam mo, di malayo yan. Lalo, lalo na. I mean, if somebody gets into an accident because of your ano, recklessness, yung, recklessness tapos, di ba, namatay, na kakamuta mo lang ng ulo, no? Dahil sa kakamutehan mo I mean, you'll never know what what uh, the other party could do, no? Eh baka nga, sabi nga, sinasabi mo, i-assassinate na lang natin. They might get revenge to anyone else na who, who, those, who do those things. Eh, di So, mas importante talaga yung consistency. Consistency in enforcement is very important. Ito, sir, oh, sa Marilake, ito yung video natin. Uh, sa mga hindi nyo pa nakikita, may dalawang nagmo-motor na nandiyan sa video yeah. para sa mga walang video. Mm-hmm. Yan. So may isang nakaitim Parang dyan. niya pa eh, no? Pinitik yan, niya eh. yan, eh. Ayan, Hindi, naggewang-gewang siya kasi hindi siya marunong. Siya Nakapaliko na eh. Oh, hindi siya nag-recover. Usually pag pa, ah, we call that the devil's corner, ano? Oh. Uh, pag, ano talaga yan? Uh, Ito naman yung ano, video ni Sir Bong na siya naman yung sa Marilake. Pinapakita niya yung tamang pag... <laughs> Tama super. tamang <laughs> super. Napakagago lang. Sorry, sir. Kaya, kaya nga, akala natin sa kryptonite mamamatay si Superman. eh. Sa marilaki pala. <laughs> Ang nakakaano daw dyan, yung dalawang magsyotang na hulog dun sa bangin. yes, ayun, ayun. Mm, Yun, no? Oh, tinamaan nung naka-yellow. Oh, Patay rin. Eh, may kabit pala sila. Oo, oh, magkabit. Hindi eh, ko alam yun. <laughs> yun talaga yung pag-uusapan natin. Sa newspin. <laughs> may ano daw yun, may asawa, may kanya-kanyang pamilya yun, tapos nagkabukingan pa sa ospital. Oh, oh my. <laughs> so ang namatay po doon, yung lalaki, yung nakaitim. Oo, oh, yung, yung, ye- ah, yung nakaitim ang namatay doon. So yung naka-yellow, ang tagal daw naka ano sa Hiluhiluhan. Sa ground. Oh, kasi ah. ang dami raw na utang na ano na babayaran. Babayaran, yes. Kasi namatay yung ano eh, namatay. yung isang kasama niya sa aksidente. So siya lahat na magko-cover. Tama yun, pati yung mga motor na nasira, eh yung magjowa pa na nahulog, so papa-hospital pa yon. Nakakulong so, ba yon ngayon, sir? Nakulong, oh. ayaw ko nakapagpiyansa na kasi available naman tong uh, reckless imprudence resulting to homicide. Ah, kung kamag-anak ko yan, hayaan ko lang yan. Ah. Alam mo, problema doon, <laughs> doon sa ano, kasi corner na yun eh. Yes. Pero, binana, binana, binanatan pa nila eh. Yung parang, uh, siguro matagal na sila bago siguro nakita yan sa paakyat pa lang ng Marilaki tapos uh, nagaano na sila doon pa lang medyo malayo pa lang nagkakarera na sila actually hmm. we we may call that as a superman's alley you know yung yung portion na yon isa hmm. straight away kayo pala tumawag sa uh, <laughs> so pagliko mo then then magi straight away yon so usually pagkaliko nila doon sila magsusuperman sa straight portion na yon. And then paliko ulit yon. Hmm. So, usually nagre-recover sila bago nung turn. Eh, itong makikita mo itong nakakuli yellow, hindi siya nagre-recover. Yung isa nagre-recover na eh. Mm. Ito, paliko na, hindi pa nagre-recover. Balak niya talaga lumipad siguro. Sa Ay, hindi ko nga alam eh. Baka yun talaga yung ano niya. Or hindi lang talaga siya experience about that. Saka naka-t-shirt lang siya eh. So parang hindi pa siya naka-protective gear eh. Kadalasan naman yun Totoo. ang ano doon. No, Minsan ano, nga walang helmet. Sir, <laughs> kung no, <laughs> lalo na yung mga lokal doon sa uh, ano sa lugar ng ano, sa Tanay. Uh, dahil siyempre normal na nilang dinadaanan yun. Yung iba mga nakapambahay yes. pag nag-motor. At saka yung iba dyan, ah... Uh, doon lang sila nagmomotor sa yung may mga vloggers, yung may mga pumipitik. Hindi naman yan, wala naman talagang pupuntahan yan sa dulo or or uh, pupunta ng Quezon or Laguna. Hindi naman pupunta yan. Doon lang sila sa portion nung may mga vloggers at mga may pumipitik. Ano? So akit yan, pag napitikan na sila, babalik na yan. Or mag exhibition yan, pag alam nilang pangit yung exhibition nila, babalik ulit yan. Iikot. Then uulit Di ba? So, pag ganun-ganun lang yon Kaya akala mo, ang dami naman nagmumotor dito. Actually, same people, paba, paikot-ikot lang eh. So, ginawan tambayan na lang? Ginawan tambayan, oh. uh, yun nga, sabi nga sa inyo, nag, nag, masyado silang fascinated doon sa pinipicturean sila. Tapos, lalo ba sa Facebook yung picture nila, then isha-share nila yon o oh, napitikan ako sa Marilake and all that. Well, uh, to sa, maganda yung napipitikan ka na, oy, galing ah, nandun ako, parang uh, may sense of pride ka, no? Pero it went beyond that eh, na gumagawa ka na ng stunts na too risky, no? Yung margin of safety mo, napakaliit na. so, na, mm, sige. naisip ko lang maging ahente ng funeraria doon. Pwede. Sa gilid. Abang <laughs> lang ng, ano, no, ng bukas na kabaong. May sa sign eh, no? may sign. Sa akin, dapat ambulansya at least meron, ano? Mm-hmm. Kasi madalas na yung aksidente. Ah, katulad ng Timberland, I just don't know, if nakapag-bike na kayo sa Timberland, uh, Timberland, nakakit ka, mahirap, di ba? And then yung pababa, sobrang pabuluso. Kahit anong masusunog yung brake mo doon eh. Nagko-cauliflower yung brake ng bike doon pag masyadong mainit eh, yung kaka-brake mo. Eh. So, medyo mabilis yung pababa. And marami na didisgrasya. Ganun din eh, sa tawag nila Siko. So, yung sa Siko na yun, marami na didisgrasya. So, what the province of Rizal did, or San Mateo, I think, city of San Mateo, nag, nag-put up na ng ambulansya doon every weekend So, para kung may maaksidente, may lumagpas ng barrier, tumilapon sa bangin, meron ng rescuers na tutulong agad. A quick commercial break and we'll be back in a flash. Hey! Nakikinig ka ba sa podcasts? You can win 5,000 pesos in cash if you answer this survey. Visit go fourthwallglobal.com slash survey. That's go www.fourth.com slash survey. And make sure you complete the survey to be qualified. Oh, di ba? Nag-survey ka lang, nagka 5,000 pesos ka pa. Winner! Doggy's Choice. Itong Mesabon, meron ding 3-in-1 na shampoo at ang once a week na pinapahid ko sa aso kong si Jack at si Pipi, sina Jack at Pipi, ito. Carbaryl Doggy's Choice, Tick and Flea Powder. Yan, lahat ng mga fleas, binabaril. Carbaryl. Tsaka ito, pag wala pang garapata yung aso nyo, once a week pwede to. Huwag nyo nang hintay. Pag may garapata na pwede rin to, malalaglag sila. Pero ako habang wala pa. Oh, once a week. Yan. O, oh, para naman sa mga Ilocano customer ulit. <laughs> <laughs> Pag ganyan po na ano, yung may kasalanan yung naka-yellow, tapos na aksidente yung mga nakaputi tsaka yung nakaitim, sino ang unang tutulungan nyo doon? Ah, may triage tayong sinusunod. <laughs> Ah, base sa- yung malaki yung boobs. <laughs> Base, Ang sa, malaki yung boobs. Superman yun ah. <laughs> base po sa inis. Sa Ines. May pwede rin. Huli kong nililigtas yung naka-yellow Pero eh. siyempre, professional yung mga yan, yung oat niyan. Ililigtas mo yung ah, kailangan. Yun Yung pinaka kailangan iligtas. Pero ako hindi ko talaga. Masarap yung May asar ka na. Ganun. yung ano tang ina yung, dina, yung kinokomment nila dalhin sa pinakamalayong ospital. Kayabangan mo yan. Oo parang yan. ano pa eh, parang uh, ang masama pa noon, yung mga nanonood doon, eh madali nilang gayahin yun. Oh. Eh sakto yung iba kasi gumagawa nun mga professional. Eh pagka nakakita sila ng ganun, parang ang cool. Hmm. Lahat ng nanood, lahat to all those people who found it cool na mag-participate mm. o manood o tumangkilik man, lahat kayo ay nag-contribute sa accident. yeah, Sa aksidente. Yun para sa akin ha. Ah. Yeah. One way or the other. Totoo yun. Kasi kung ikaw ay motoristang matino at nakikita mo magkakaganon, may, mag, makakaramdam ka ng inis eh. Mm. Kasi imagine mo yung pinupot mo at stake. I mean, marami nang na damay na four wheels din dyan. You know, na nag-overshot, nag, oh, nag overshot nag overshot yung motor. Eh, paano? Pa-banking-banking, mm. na miscalculate. Tama sa ano. Isa yan. Dahil... Superman sa four wheels na. Pag nasa kotse na kotse na puta. Sa bubong siya. Nasa so yun. Sir Bong, pinag, pinagbabawal na ba doon yun sa Marilaki? May ginawa bang ano doon? Meron na. Naka, may HPG na doon. May mga checkpoints na. Uh, the province of Rizal is contemplating of putting up a station there ng police para once and for all eh, mano. Pero again, ito nga sinasabi namin, Can you imagine maglalagay ka ng pulis doon para bantayan lang yon, di ba? Sayang yung deployment ng ating kapulisan para to do that, no? Eh, pag uh, tanod lang naman ang ilalagay mo doon, di naman nare-respetuhin. Pag nandun yung mga HPG, matino lahat eh. Mm-hmm. May matino. baril eh. Oh, matino, po kayo? matino, oh, matino lahat eh. Pero Lahat ina inaano yung ko- yung Oo. <laughs> oh, Naki, na, na, Meron yun. na-encounter na kayo noon. yung mga walang lisensya yun, <laughs> mga Oo, walang yun. lisensya Yung mga yun. bumaba, Oo, mga tapos itutulak. Eh, <laughs> Hindi naman ako nagbumotor, eh, tinutulak ko lang. Eh. Kapilosopohan minsan talaga eh. No? Mm-hmm. Ano So- yung ay sorry, sir. Yung, yung kaso ng mga sasakyan na dinamay ng motor, medyo magaan lang naman na ano, sir. Hindi, Ah, yung sasakyan na bumangga sa motor o yung motor na bumangga? Yung motor na bumangga sa sasakyan. Ah, well, so, well, reckless imprudence resulting to ano, to damage the property rin 'yon. So, pepe, itong mga bagay na to, hindi na siya traffic in nature yung violation mo. Ano na to, criminal na to. So, pe, dad, punta na kayo ng korte, pa-file ka ng kaso, ganun, unless magkaroon kayo ng amicable settlement. Mm. Bakit oh. lumalakas pala loob ng mga rider ngayon? Dahil ba may tumatakbo sa Senado? O kasi parang <clears throat> sunod-sunod yung nakikita kong video na may na eto baka ay, Evan baka mapakita mo yung video na mga inaano yung mga enforcer. Yes. Yung Totoo yun. hinuli tapos Totoo yun. patakas. Oh, mabangga. yes. Dumadami. Ibang tapang naman ka ako yan. Uh, may istorya ako narinig. Ano? Uh, well, I, I've seen this one time na pinutahan sila nito. Yung mga enforcers doon nanguhuli. Hmm. Then, tinawagan yung tumatakbo sa Senado. Hmm. And then, nagpunta doon. No? Kinastigo yung mga enforcers in front of the people na hinuhuli nila. Sino ko ba sino ba namang enforcer ang gaganahan niyan? Ano, we work under the presumption of regularity. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi mo naman kinokotongan eh. 'Di diba? Kung mali yung huli, there's a process for that, may adjudication. Pero you do not go there tapos i-berate mo yung mga enforcers na parang pinapakita mo doon sa mga riders na hinuhuli na, na wala silang alam. Eh, nakaka low moral Nakababa. naman yun. Nakakababa. Ay, para nakakababa. maiwasan yung politika, yung tinutukoy ni, ni Sir Bong na tumatakbo sa Senate IC, Rastaman. Yes. Oh, Rastaman. Oh, grabe Kala yan, grabe ka, Rastaman. Siyempre, iba magalit Oo, oh, yan eh. oo, oh. oo. So, isa rin yon sa mga, yun yung tinitignan eh. Kasi dati may mga enforcers dyan. And then, because of what had happened, nawalan sila ng gana. Kasi, biruin mo, gagawin mo yung trabaho mo, kakastiguin ka in front of the people na hinuhuli mo. Nawawalan na ng respeto sa'yo. Eh di, might as well, na lang. And then, this happened, ano? So, yung mga enforcers <laughs> na nandun before, yung sinasabi, yan na nga ba sinasabi namin, kung hindi mo kami kinasigo, ganyan-ganyan, and all oh. that. So, Grabe naman. So, yung mga nagtatrabaho ng matino, tapos kokontrahin lang ng mga politiko. Yes. Gagamitan Kasi nagpapalakas, lang. no? Oo. Mm. Kasi That's election. Kasi ang laki na ng riding community. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Di ba yung ano sa Angkaser? na nakita niyo rin yun. Yung sa video, oo, yung, ano, yung hinarangan nila. Siga-sigaan sila. Bawal yun eh, no? sir? Bawal yun. Ngayon, if you're going to have a motorcade, kung gagawa kayo ng motorcade, you need to have a permit. Bawat locality na dadaanan na, ah, hindi lang ano yan, hindi lang isa. No? Eh, may permit ako sa Quezon City eh, eh nasa Marikina ka na, for example. Kailangan kumuha ka rin sa Marikina. No? Tapos i-layout mo sa traffic management nila, ano ba yung gagawin nyo? Ilang lanes ang i-occupy nyo? So anong oras ba to hanggang anong oras? Eh, yung simula at saka end ng ano, activity. Kasi para ma-manage nila yung traffic within their locality also. Di ba? Katulad nung ano, nung mga past elections, may mga nagmo-motorcade sa EDSA. No, they get a permit from MMDA. Uh, ah, yun, inaano na namin yun na kung mag we we try to discourage them in using EDSA as a motorcade. Pero kung di maiwasan, uh, ima-manage, they need to have a traffic management team that will talk to our traffic management team para alam namin kung anong gagawin nyo, anong gagawin namin. Sa ano no, sa Quezon City ka lang nag-apply ng permit. Doon lang kayo sa Quezon <laughs> Circle pa ikot-ikot eh. <laughs> Pwede na 'yan. <laughs> Patay po ba kailangan din ng permit? Ah, ang uh, well, there's a policy before na nilabas ng MMDA during the time of if I'm not mistaken, uh, Sir Tim Orbos or Chairman Lim na dinidiscourage namin dumaan ang karo ng patay, lalo kung mabagal ah, kung mabagal in any major thoroughfares, lalong-lalo na EDSA. So, if you could you you you may pass, you may cross or you may pass, traverse, pero within the ano speed limit, hindi pa pwedeng mabagal. <laughs> Tumatakbo yung mga tao. <laughs> Ayun, bawal yun. Bawal yun. Bawal yun. 60 lang po pwede. Tatakbo natin lahat ating mga rubber shoes. 40 kilometers. 60 lang pala. Ang nyo, Tay. Ang tulin nyo. Hindi kita malilimutan. Tayo na yung lamay panran. <laughs> Yun. Eto, eh, yung ano, Sir Bong, si, ano din, yung si anak ni Tulfo. Oo. Di ba, nag-violate din yun? Maraming beses na raw, parang narinig ko maraming beses or two Parang na, nakita ko sa news two times, twice in four months. Twice in four Oh. months. Pero kasi hindi na MMDA yung nag-aano ng busway ngayon eh. There's a special team yung SAIC ng ng DOTR. Ah. Yung may Coast Guard, may LTO composite team yon sila na yung nag uh, ano noon, nag uh, ma-manage ng busway. So sila yung nanghuhuli pala. Bakit sir? Kasi puro tigasin yung mga uh, hindi we no? we gave up on the EDSA busway kasi we have other deployments. Eh. Kulang din kami ng tao eh. We are thinly stretched ano sa deployment namin. So ayun nga sinasabi namin, tulungan niyo kami. Magtulungan tayo dito. You take charge of this and we will take care of the rest ng EDSA. So kasi in deployment namin, nahahati pa, instead na nagta-traffic management yung enforcer, napupunta doon sa ano commuter commuter management, ng mga pila doon, no? and na ah, na-overwhelm kami ng deployment. So ang ginawa, we talk to them na tinake charge na nila yung EDSA busway. Eh bakit ang DILG gustong alisin yung EDSA ah, busway? I, I do not know the reason behind sa DILG. They came they came from a meeting sa Malacanang yata and this this is uh, this is one of the proposals that came out of it no na alisin pero hindi naman alisin lang no pero sinabi nga kung if we could increase the ridership ng MRT na kasi ngayon 300,000 if I'm not mistaken ang ridership ng L, uh, MRT if we could increase it to the same ridership ng uh, busway ng bus carousel i-combine na lang, then MRT na lang gamitin, i-free up yung lane na yon. No? Uh, hindi ko rin alam kung... Maganda di, siya in theory. In theory kasi may, ano, no, may additional lane. But really, uh, nung ginawa namin ang busway, wala naman kaming kinuhang lane eh. Nilipat lang. Actually, di ba nagkaroon tayo ng road diet? Opo. Dati 3.2 yan eh. 3.2 meters ang bawat lane. Malaki. Ma malapad, di ba? nung nilagay natin yung busway at saka nilagay natin yung bike lane, hindi na-reduce yung number of lanes. So kung may four, dati nga, di ba, dalawang lane ang bus lane natin? Apo, apo. Mm. Dalawa yan. Eh, we only have five. So ibig sabihin, tatlo lang yung para sa private. Mm. So, ganun pa rin. Tatlo pa rin yun. Actually, three and a half nga eh. Nagkaroon pa ng maliit kasi yung isang lane, yung bike lane, kalahati lang naman ang kinuha namin. So meron pang kung naging 2.7 or 2.8. So may 1.4 na extra. Pero ang edge Mas line mo na doon. Eh, motor. Skateboard. <laughs> hindi. May bike sa bike lane yon eh. So, pero pwedeng pedaanan sa mga motor. No? Uh, so, yun yung makitid na yun. Na, pero ang alignment nun is service road. Meron ba? Kasi inaano ni Muman kanina, magastos daw ang bus. Hindi, akala ko nung subsidized pa. Mm. Hindi Kailan na pala ba natigil yung subsidized? Sub- Ah, pa rin. ano, yun, hindi na, hindi na. Uh, actually, nalibre yan for a time. Opo, opo. Libre yan eh. So, nung pandemic, libre yan eh. So, ngayon, may bayad na. Pero, it's still not that expensive. Kasi ang principle ng BRT talaga, kaya bus rapid transit ang tawag. Pero hindi pa natin makakuha, matatawag na bus rapid transit talaga yung busway na yan. Kasi hindi pa siya totally closed eh. Yes, tsaka dumadaan doon. Kasi may may dumadaan eh. pa, may, may, may mga dumadaan, may mga pumapasok pa. No? Bigyan kaya natin ng lane ng mga politician. Para wala na silang uh, <laughs> mahirap din. Recently, uh, diplomatic naman ang dumaan dyan. Ano? It's really very tempting. Lalong-lalo na kung ah, wala namang bus ah. Tapos yung, again, yung, yung sinasabi nga sa inyo na... Ba't di na sila payagan magmaneho sa trucks ng MRT? Or, or well, kulang rap. MRT yung Olpiangas. Kotse nila. MRT <laughs> Or, di ba, pwede mo mag-MRT, sundo isa sa kabilang dulo. Ah. Yeah, no, kung dalawa sa Kenya, pwede rin naman. Very tempting talaga ang ang busway. Parang ano nga eh, parang uh, uh, tawag dito, parang tinetempt na pumunta doon eh. Hmm. lalo lalo kung lambas ah. Wala namang enforcer ah. So makikita mo, pag dumadaan ako dyan, may dash dashcam ako, binibila ko yung mga motor na dumadaan. dumadaan no? Katuwaan lang ba? <laughs> so, one, two, three, gano'n, di ba? So, para hindi ako antukin. Eh. <laughs> yun na pala. Yun na pala. <laughs> so, makikita ko, David dumadaan. Sabi ko talaga. eh. Hindi, balik nyo na nga si sa <laughs> daan. Ah, nababoard na. Hindi diba? na manonood. Ano. Yun ang tupa. Niisip mo. Meron, marami pa rin eh, no? Mm. alam mo, yung sinasabi ni Colonel Bong na natetemp, ako, never ako natemp dyan sa Bascaros. Kasi kay faithful sa kalye. Yeah. oh, tsaka, darating ka rin naman sa Pinas. Correct. Konting diferensya lang yan. Oo. Konting diferensya kaya ka naman, lang. Kaya ka naman nagmamadali kasi late ka umalis ng bahay. Yes. So, Di ba? Kung ikaw kasi talaga kailangan mo rin talagang iset yung mindset mo pag dito ka sa Metro Manila nakatira eh. Kapag may kailangan kang habuling ano, habuling appointment. Linawin namin na hindi siya ideal. Siyempre, hindi ganyan ideal yung lifestyle niya. Pero you have to face reality. Ganyan talaga ang buhay sa Manila. Oo, No. yun, yun ang yun ang current setting natin Oo. Siyempre, kailangan ma- maayos pa rin ang transport system. Oo, correct. Dito lang kasi kaya para lang para lang yung mindset natin eh sumunod pa rin tayo sa batas. Correct. Kahit may mga hindi talaga sumusunod sa batas na mga politician diyan. Yung mindset mo na yung sarili mo na umalis ka na lang din ng Mas maaga. mas maaga or may ways naman, alam mo na ka- kagad kung anong oras ka pupunta. Tapos pag na-late ka ng gising, mag-angkas ka. So, ganun mo na lang i-set yung utak Correct. mo. Na siya ang padaanin mo sa bus lane para wala kang <laughs> huli. hindi mo lisensya yun. Oh, hindi mo lisensya <laughs> yun. Ang hirap lang din kasi na ayun talaga yung nakakabuisit eh. Kung, ano ba, pa, sana, pa, sana pwedeng firing squad yung mga politicians. <laughs> Kalma lang naman. Pero totoo, no? Ano ba naman yung matitibid mo? Limang minuto? Sampung minuto? Oo, oh, hindi pwede. Worth, it, worth it ba talaga ano, na... Minsan, ano eh, minsan nagiging problema din yun sa mga nagmomotor eh. Kasi may mga, ano talaga, nagmomotor na pagka nakakita ng puwang, pasok yun. Correct. Hmm. Sobrang, ano talaga, tempting para talaga sa kanila yun. Kasi, lalo na yung, kaya nga sila nagmotor kasi gusto nilang lagi nagmamadali. Oh. Hindi, totoo yung ano, ano uh, tama si Nonong doon na kaya ka nga bubili ng motor because it's maneuverable, ano? Talagang makakasingit ka. Yun naman talaga ang ano, purpose. Ang nagkakaroon lang talaga tayo, may, may ang problem yung mga driver na hindi nagmamotor. Mm. They do not appreciate motorcycles. Yung mga motorsiklo na hindi naman nagda-drive, ganun din. So, they have a different perception. Pero kung you do both, nag-drive ka, tsaka nagmamotor ka, maintindihan. maintindihan mo eh. So ako, pag may nakikita akong motor sa gilid ko na gusto sumingit, eh, parang I give them uh, away na dumiretso na lang. No, makadiretso na sila kasi Ganun naman, hindi ko to iipitin yon right? Ah, ganun, Sir Bong. Oh. <laughs> Totoo yun. Totoo yun. Pagka nagagawa mo parehas, kunyari, pag may mga nagbabike, ah, yun din, medyo mapagbigay Yes. din ako dun sa mga nagbabike. Kasi alam ko yung pakaramdam na pagka Yes. nakupal ka nung four Oo. wheels, ah, puta, ang sakit-sakit sa loob nun yung, kunyari, may daan naman na para sa'yo, tapos nakakuha pa yung ganun. Kaya, minsan talaga nagkukusa na ako na, sige, dumaan ka na, tapos may Bas dyan. Hindi, joke lang. <laughs> yung, yung <laughs> sumisingit, kaya ko eh. Walang problema. Ang busit na busit ako yung nagka-counterflow. Yan, oh, hindi, very dangerous naman yun. Oo, Kasi in, in, in the first place, pag counterflow, tinamaan mo yun. mananagot ka pa rin eh. Di ba? Oh, that's the law eh. Pag lalo na na-aksidente mo, lalo na kung napatay mo, no? even though na-counterflow. katulad nung nag-counterflow dun sa off-ramp ng Skyway, pababa yung SUV, yung Ay, oo, may motor na oo. lasing daw yung rider, eh, binunggo niya yung SUV, patay. Nakulong pa ata. Rec- oh, reckless imprudence resulting to homicide pa rin. Your innocence will not be proven sa piskalya, dun sa korte. So, no, aabot ka pa. ng Aabot ka pa. Lalong-lalo na kung wala kang ebidensya. I think yung, yung, rider, yung driver na yun, napawalang sa ala ah, sa piskal pa lang kasi meron siyang dashcam. Eh paano kung wala kang dashcam? Hahanap ka ng, ng CCTV around. Eh paano kung wala kang makita? Di, it's hard to prove, di ba? So yun ang problema. Yan yung mga... Balik nga tayo. Evan, meron kasi ditong... May napanood akong video. Hindi ko alam kung napanood nyo, sir, yung tinry niyang tumakas, tapos ilang beses siya. Si doon sa may Mar Mega Mall. Si Mar to? Yes, yes. <laughs> Hindi, hindi. Kasi lang. Tatakas ba si Filmar? Hindi, kaya nalito lang naman. Sabi nga ni Filmar, kung ano yung nabasa mo, yun na yun. Oh. <laughs> Today, tomorrow, and forever. <laughs> Opor. Yung sa may Mega Mall, yes. yung tumakas siya. Yung motor. Tumayo. Tapos tumayo. Tapos uman, nahuli siya. Tapos umandar siya ulit, nakataka siya, tapos nasumemplang siya ulit, nahuli siya ulit. Tangin na, tatlong yeah. beses yata yun eh. Uh, walang lisensya yun. Uh, I, I talked to uh, Gadget Addict. I think Gadget Addict was there. Or may connection siya with Saik. Sabi ko, anong problema ng matanda? Ba't kailangan tumakas? Walang lisensya. Walang rehistro. Ah, so, siya, oh. para, para ma-appreciate nila, no, no. Mm. Yan play natin, nasa EDSA sila. Oh. Yun, gumasgas. Ano yung mga, Ay, ayun ba HB, HPG, ah, sir? Ah. ah. Dito 'yon, dito 'yon. Ay, hindi pa Coast yan. Guard yan, sir, eh, no? Yung uniform. Ayan, isa pa yan. Ito yung nakatakas. Ah, okay. Yung isa ay natumba dalawang beses. Eh. Hindi na nahuli to, no, sir? Ayun. Ah, na show cause order yan. Paano makukuha? Naku- nakuha naman yung plaka. Plate number. Oo, na show ko sa order yan. Ah, Ang, kahit pala ang sarap, ano, no? Yung mga ganun Ang, tumatakas. yung mga kadalasan na yung walang intention magpahuli, ang ginagawa nila, tinatanggal nila yung plate number nila, nilalagay dun sa sa box. Tapos papalitan ng for registration yung mm-hmm. yung plate ano. Uy, life hack Para yan, sir, ah. Oo, hindi, ganoon talaga. <laughs> ilan na yung nahuli namin na ganoon. Oh, back Pero for huli yun, sir. Huli yun. Pag, eh, nakita pag minahuli namin na for registration, uh, patingin ng ano mo, ORCR mo. Di ba? Kasi kung may mapapakita na ORCR hindi na, na may plate number na, eh, nasan yung plate number na to? Eh di sasabihin niya, wala po akong ORCR, sir. Uh, hindi. Pag wala kang ORCR, impounded. Ah. Oo, impounded, di ba? At saka yung OR mo, kailangan updated. Okay. So yung updated na OR, kung nagparehistro ka, nandun yung plate number mo. Kung may plate number ka na. Yung isa naman, sir, yung sinasabi niyo yung matanda, wala siyang lisensya nun. Yun, yun ang wala. Yun ang walang lisensya. Siya ba yung, ano, uh, iba pa yung naka, nakasagasa naman ng Iba pa yun. Iba pa yung nakasagasa. Ang daming ang ganap sa EDSA, eh, no? So... Kung kailan maraming camera, eh, sa panahon ngayon. Pake, yes, eh, no? Wala yes. ng pake, eh, no? Oh, I mean, may camera na yung enforcers, tapos may mga dashcam pa yung mga sasakyan. So, ang dami na eh. Daming, ang, there's so many ways. Kaya minsan, kung hindi man nakunan ng enforcer yung ano, yung plate number, minsan may nagsasabit ng ano, ah, ito yan. doon mo mm. makikita sa dashcam nung tao yung ano, yung plate number. Bukod dun sa politician na tumatakbo na pagka pagkasenador, Rastaman. um, may iba pa bang dahilan kung ba't tumatapang yung mga kamote riders? Uh, Shabu. Kahit sino tatapa. so, hindi, talagang ano, yung, uh, what we call yung negative reinforcement, ano, uh, may, may batas tayo, then, some, someone will interpret the law differently for their favor. Yun nagkakaroon ng problema doon. Nagkakaroon ng double standards, di ba? Si Rastaman. Oo. So, nagkakaroon ng double standards. So, uh, yun ang nagiging problema namin. Then, minsan, uh, nag, kaya nga, ayun o, no, ano, nagtataka ako bakit may pinanukalang batas na pag nagkamali yung enforcer uh, ng huli, papatawan mo ng penalty three times. Huh? Oo, nang, sabi ko, bakit? So, pag nag-buy, nag, nagkaroon ng ano, ng, ng maling huli, magbabayad yung agency ng uh, I think yung sweldo yata nung ano nung per day nung na-apprehend i-multiply mo ng three times. I mean, really, parang sino pa gusto manghuli niyan, di ba? Paano ko nagkamali, hindi magbabayad pa yung agency, kukulin sa sweldo mo and all that. Uh, nawawala yung presumption of regularity, you know? Sa amin kasi, meron kaming adjudication na tinatawag. Kung mali yung enforcer, arugante yung enforcer, Tatlo yan, pe, pwede ka mag-complain. Sa TIU, Traffic Investigation Unit, pwede ka magreklamo sa traffic adjudication, pwede ka magreklamo sa ano sa legal namin. Or kung gusto mo talagang iparating pa sa Malacanang, pwede ka mag 8888. Yan. Pag nag 8888, iimbestigahan namin 'yan, moto proprio dahil may complaint. 'Di ba? Corruption, uh, abuse of authority, aruga, lahat yan, inaan namin. Kung sino pa naman yung mga nagpapatupad ng batas, sila pa ang dapat ma-penalty. Yun, yun. Kailangan talaga merong traffic enforcer sa Senado. <laughs> Galing ha. Ah. Sisigaw mo yung BBM. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang. So, yun ang ano. Uh, nakakalungkot na may, may mga ganun panukala. But then again... Uh, ah, panukala pa lang naman. Well, di naman naging batas eh. Talagang maraming opposition. Hindi, it will not prosper in the first place. Kasi why will you penalize uh, ang ang sa amin pag nagkamali ka, di ba? Laki na imbestigahan, kinomplain mo. Mali yung huli, no? So, inimbestigahan namin, uh, pumabor sa yung decision. Ibig sabihin, mali talaga yung huli ng enforcer, di ba? based on the result, you may charge the enforcer of abuse, uh, abuse of authority. Dahil pinerwisyo ka niya eh. No? Na mali naman yung huli niya. Civil case. Pe, pe, pwede yun. Admin, Admin. Or, or criminal kung gusto mong ipa-ombudsman. Hmm. No? So, itong mga bagay na to, meron kaming uh, forum where you, you, you could complain ba? Diba? So hindi na natin kailangan ng batas na ipe-penalize mo pa kasi in three times. Oo, no? that, that that in itself is uh, more than enough. May matalino diyan na ano, no, magpapahulit Hulihin niyo ako, hulihin niyo ako. <laughs> Kasi I love Oh. Na, Pakita ngayon ni Evan. Ito, sige, ah, ulitin, ah, ano, ulitin mo. ito yung tumakas ng twice. Oo. Ang problema kasi nga dito, alam na niyang wala siyang lisensya, tapos wala rin siyang ORCR. Yep. Gumawa pa siya ng masama. <laughs> Oh. Oo. No, napag-isip-isip niya, huminto na siya eh. Mm. Tapos napag-isip-isip niya, teka, wala nga pala ako lisensya! Oh! ilang, beses siya gumulong oh. Baka naman di lang siya marunong magpreno. Hindi, eh, eh, eh totoo. Totoo. Uh, ina-assess ko rin to eh. Sabi ko, makikita mo yung forma ng rider, hindi match dun sa motor eh nakachinelas, hindi riding jacket yung suot, Nakababla. walang ano, Napaka-judgmental nyo sir. hindi, totoo, minsan we, we, we do profiling eh. Mm-hmm. So, makikita mo yung helmet, di ba? Hindi tugma eh. Parang, ang ganda ng motor mo, ba, mukhang bago, tapos ang helmet mo lumang-luma. Parang dapat nag-invest ka ng magandang helmet muna na mm-hmm. babagay dun sa helmet mo, no? Or at least commensurate sa kung gaano mo kamahal yung ulo mo. Ito, makikita mo talagang parang ah, uh, mismatch eh, mismatch. So sinasabi mm. nga, ah, baka ano yan, tinakas siya yung motor sa kamag-anak niya or whatever. Mm. Tinakas siya yung motor para ano. Kasi sinasabi niya, nasa hospital yung misis ko. No? Uh, could be, could be na yon dahil mismatch. Then makikita mo, nakachinelas. Uh, ah, inexperienced then also the way he handled the motorcycle nakita mo yung inexperience eh hindi siya hindi ta- parang hindi lagi hindi talaga siya lagi nagmo-motor, no. Wala yung balance eh. So, ilan na yung nakita kong tumakas na sa mga enforcers. Yung katulad nung sa pa isang enforcer, di ba? Mm-hmm. Hindi naman natumba eh. Right? So, makikita mo yung yung itong sa portion ng matanda, baka hindi siya nagda-drive talaga. Hindi lang kabato eh. May kasamang ano talaga inexperience. So, Ang okay, nakagigil ka ba dun sir yung nanagasa ng enforcer? Uh, hindi naman life-threatening. Uh, but, but still, eh, di ba? Oo. Oh, oh, nahuli rin naman yung, oh, nahuli rin naman yung rider. Pag ganun, makakasuhan na po oo, ba siya? Oo, direct assault na yan. Mm. So, criminal, ayan na naman, babalik na naman tayo. Yung simple traffic violation, nagiging criminal. Mm. No? So, iba na yon Hindi na ticket yon Eh, korte na ang aabutin mo diyan. So, pag yung mga nagba-viral, sir, na ganyan, dumadaan sa seminar ninyo, tapos binibigyan nyo ba siya ng special? Ikaw pala kala, yun, ha? Ah. Kala ko, si, kala ko sinisikmuraan yung eh. binibigyan, eh. <laughs> Ito, sa LTO na yan. Sa LTO, ah, magsiseminar. Yan, oh. Pero, Ay, halika, tay. Tay, halika. <laughs> <laughs> Ikaw yung tumaano, halika. Tay. Video, no? pero, pero nakakatuwa, meron ako experience sa traffic education. Magsiseminar ako ng, ng uh, mga drivers na may violation. So, may pumasok. Tapos, uh, ang ano niya, jeepney driver siya. Sabi ko, saan ang biyahe mo? Sir, dito uh, from Balintawak to Monumento, parang gano'n. Kulay yellow ba yung jeep mo? <laughs> Ako. Uh, yes, sir. Ah, alam ko na yan. Colorum yan, ka ako. oh, sir, colorum po. Yeah. So, what I mean, itong sa, sa tagal ko sa EDSA, na-profile mo na yung mga violators. Mm-hmm. Alam mo na, yung kulay ng jeep, ah, colorum yan Lalo na yung mga tropa. Minsan plate number pa lang, alam na. Oh, sa, sa tagal nila, sa tagal nila na sa enforcement, ah sir, ano yan? Kabit plaka yan. Yung hindi yan yung plaka nila talaga. Ha? Talaga? Oo, oh, sir. Galing. Pag, pag tinignan mo yung papel, makikita mo talaga iba, na iba, iba talaga yung ano. Alam nila, alam nila yung ano. Ano yung jeep mo? Nagpapatugtog ba yun ng two less lonely people na, up, <laughs> na upbeat? <laughs> Tulad lonely people. Tulad lonely. <laughs> so, yun. yun. So, sobrang ano talaga ng mga... Ano, ikaw ba, Roger, nagda-drive ka? Hindi, pero ano, lagi ako tumatakay na angkas. Kasi sila yung mga violator. Hanggang <laughs> sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Very <laughs> shout out sa ating mga Patreon dyan. Eric Ginto, Kevin Edades, Dandolf Tan, Elena Morano, Nadine Sambahon, Ray Toreno, Mark D, Jasper Tumagos, John Cedric Bautista, John Joseph Ancheta, Maven Mendoza, Rachel, Re- Renzi Memie, Dominic Lindog, Choki Sarmiento, Francis Aquino, Timothy Amoncio, Patricia Paliera, Dan, John Denzel C. at Alvin John. Yun, at ah, habang tinitingnan ko kung ano ang mga dapat i-promote, Bigyan mo naman ako ng mas mabilis pa dyan. Nasa LX ka. Yan, sir. Gaano kabilis, Sir Bong? Grabe, wala pa. yung palit niya ng gear, nakapito yata. <laughs> Ano na yan, sir? tangin na yan. Ano yan, sir? Sa loob ng MRT na punong-puno. Bike na umiiwan ng Ferrari. Ano? <laughs> Oy, Cool Pals Tour! Abangan nyo po kami. Tapos na po ang, bag, ang Cebu Show. Maraming maraming salamat, salamat sa mga po. nanood sa Cebu Show. Maayong adlaw sa imong tanan. Uh, Marami. Yeah. Tama ba? Tama. Oh, tama, tama. tama. Oh, tama. Uh, abangan nyo naman kami dyan sa March 29 Baguio. <laughs> Oh, oh, Ilocano. Iyain mo naman ng mga Ilocano diyan. Oy, digijay taga Bagyo, digijay duldulin yung kwarta, dadta <laughs> sirok ti flower base, dadta unog ti sapatos, dadta polo ti inang yo. Dadta ti kwarta yo, irwaryo amin. <laughs> Ba't may flower base? <laughs> At di pa Batangas, April 25, Batanggenyo. Hay, ala! Si, ah... Ano? <laughs> Sa Mindanao yan. Hindi, ano ala, ala, eh. Alay. Isunod mo kasi agad. Isunod mo agad. Ay, ano mo ron? Mayayari tayo. Mayayari. Eh. Ala, eh. Yan. Eh, ang ah, episode recommendation naman natin mula sa ating Cool Pals Librarian. Nandiyan ba sa atin? Wala. Eh, ay, umalis na pala. nagpunta na. Pero ang recommendation niya ay episode 32. Ito ang 13th month rage Pals. Dito nakausap ng Cool Pal si Dr. Road Rage na nagsasabi ng, Bastos ka! <laughs> Nasaan ang lisensya mo? Sa opinion niyo sir, ano, ang traffic nag improve or uh, yung hindi naman traffic per se, yung violators, nag improve ba o Yes, lalo yes. dumadami? Uh, dumadami siya in a sense na Ah, nagiging bold na yung mga violators ngayon. Nakikita yung mga tumatakas, ano? Puro Wally Bayola na. Yeah. <laughs> nagiging ano. Tsaka yung, of course, yung accidents also. Uh, ang dami na ang mix and ano eh, yung parang ang dami ng ganap talaga sa kalsada ngayon. Road rage, yung mga tumatakbong violators, mga accidents and all that. So, violators, habang dumadaming sasakyan, maraming mga no, drivers no. natin, mas maraming violations. Imbis na Superman po yung gawin ninyo, yung Wally Bayola na lang yung gawin oh. niyo sa motor. <laughs> At ang suot ay... Walang salawal. <laughs> walang salawal na taka naka-crop naka, naka, top na po. Tingnan nyo, oh, yun ang pausuhin nyo sa Marilake. <laughs> Dalawang nag-Wally Bayola. from Rochelle Masong, padual greeting po from General at Sultan. Ang happy birthday si Alden Jerome. One, two, three. Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Alden birthday Jerome. to you. Alden Jerome. Yan, muli, mula kay Merwin Adame, pamura nun company ko dito sa Saudi, Al Tamimi, yung sahod ko, pabigay naman. <laughs> Al Tamimi. Al Tamimi, hakin nun, no sahod to din. <laughs> Kuya Ryan Rems, pwedeng pamura po ng asawa kong si Era Bianca Limdico Sion. Era Bianca, ano ba? Limdico Sion. Lindico Sion. Ano, tanga maka, pagbigyan mo na yung sao mo. Raymart <laughs> hmm, Paulo Tongko para kay Sultan, pasidus in a Bacal Ilocano accent. Yung tatay kong klosetang homophobe. Tatay ni Raymart Paulo Tongko. Hoy, mabutang kakano Madi ka mabubuto nga, tanalaingak nga agsubo kininam. Hello Cool Pals, paka po si Sisi na nakikinig na mula kay Andela Cruz. Shoutout po sa inyo. From Roy Jasser Isip, e pamura sa akin na nabakal Kapampangan Way kay Boss Nonong, si Roy Jasser Isip. E Haru! Anong pangalan niya? Roy Jasper Easy. Roy Jasper Easy. o, sumubo ka. <laughs> Pamura po yung Nigerian accent sa kapatid kong si Darwin Lumahan sa Qatar. Darwin Lumahan. Alo, Darwin Lumahan. Putang ina mo. I'll fuck you in the ass. <laughs> Hapas lupa ako. Di ko afford na gawin kayong kasal. Ho, sa kasal namin sa February 18 Pabati po yung asawa si Mix Calderon. Happy wedding day kay Nigerian James. Why are you poor? <laughs> Pabati kay Ryan Rem sa kapatid kong bakal ni si Ivy De Los Santos. Ivy De Los Santos, hindi ka nag-iisa. <laughs> Marami tayo, magrally tayo lahat. Yan, pamura po yung bakal Nigerian James. Ang tropa ko si John Michael Imong. Oh, I do not need to be a bakal voice because you are a male, I'll fuck you in the ass and <laughs> have AIDS. Maraming salamat. Thank you very much, Sir Bong. Always a salamat, pleasure. Salamat. Thanks, Sir Bong. Thank you. Aking may natututunan pag nandito si Sir Bong. Oh, hmm. Gumagaling tayo lahat sa pagsunod sa batas trapiko. <laughs> sa mga kamote, sige mga moti kayo para bumalik si Sir Bong may pag-uusapan. <laughs> Pero wag na. Close line eh. Oh, wag na eh, close line eh, no? Hindi worth it, hindi worth it. Yun ang dalawang wire, no? Yun yung panghuli sa mga kamote, dalawang wire. Oo, ganyan. <laughs> String ng gitara, gano'n. <laughs> Di ba, may palabas na gano'n yung nahati lahat yung ano. Oh, yung ano, yung helmet kasama yung ulo. <laughs> oh, hindi worth it, hindi worth it sa mga gumagawa ng Eh, tumino stunt. kayo. yan. buhay yan eh. Buhay Maraming. niyo, may mga anak kayo eh. Correct, Mga correct. nadidiscover tuloy nakabit. Dahil sa inyo. Pinagtagpo ng tadhana yun eh, no? Yung ano mga yan. Thank you, Sir Bong. All right. Thanks, Sir Maraming Bong. salamat. Thank you. And for stand-up comedy shows, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh, now. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.